iz Osječke ravnice do Riječke uzbrdice. Nima Splita do Splita, a je, Ne, bi tako rekli, hoćemo do groda. Dobro večer još jednom, dragi slušatelji, drage slušateljice. Evo, ponoć je i vrijeme za našu novu emisiju Mreža, koja večeras doživljava svoje treće izdanje. Naime, ukoliko ne znate, mreža je emisija koja je nastala suradnjom Radija Sove sa našim kolegama iz drugih studentskih radija eh, iz Splita, Dubrovnika i Osijeka, eh, gdje vam svake subote donosimo eh, još jednu emisiju naših kolega, gdje želimo podijeliti što to rade oni i da malo čujete što se to događa u drugim krajevima Hrvatske. Večeras smo za vas pripremili emisiju ko Radija Kampusa iz Splita. To je emisija emisija e, debata koju je pripremio Zvonimir Kuzmanić, predsjednik Splitske debatske unije, e, gdje će članovi Splitske debatske unije debatirati o zakonu o govoru mržnje, odnosno o govoru mržnje na internetu. Veoma zanimljiva emisija, pa poslušajte. Ma da, šta ti to govoriš, Ma čemu pričaš, Nema pojma, aj, aj, aj, ča, aj, ča, aj, ti dok ti budeš, ma daj, aj. Debata u Eteru na Radio Kampusu. Cijeljeni slušatelji Radio Kampusa, vrijeme je za još jednu debatu u Eteru. Moje ime je Zvonimir Kuzmanić, predsjednik sa Splitske debatne unije, a vi ćete i danas čuti četiri člana debatne unije, četiri studenta sveučilišta u Splitu kako iznose vlastite argumente o jednoj interesantnoj, poprilično aktualnoj društvenoj temi. Ovaj put tema koju smo izabrali se donekle tiče svih nas, a riječ je o suzbijanju govora mržnje na internetu. Dakle, riječ je o prijedlogu novoga zakona koji je podigao popriličnu prašinu i veliku količinu rasprave e, u našoj državi. Navedeni zakon bi bio donesen na temelju onoga koji je stupio na snagu u Njemačkoj početkom ove godine, pa, pa će članovi Splitske debatne unije danas e, istaknuti kako bi navedeni zakon se uklopio u našu državu, bili donio benefite za građane, bili poboljšao komunikaciju, bili uklonio mržnju s interneta i bili generalno učinio Hrvatsku boljim mjestom za, za život. Kao i svaki put, članovi Splitske debatne unije će iznositi isključivo argumente koji se nužno i ne poklapaju s njihovim mišljenjima. Dakle, e, vi nećete čuti njihova mišljenja, već ćete čuti argumente za stranu koju oni zastupaju, koja njima dodijeljena ždrijebom, a ne vlastitim izborom. Danas ćete čuti četiri govornika u Splitu, e, četiri govornika e, u debati, dakle dvije govornice i dva govornika. Prvi koji će nas uvesti u današnju temu, posložiti nekakve gabarite rasprave, iznijeti argumente za uvođenje samoga zakona je Renco, student Pravnog fakulteta u Splitu, pa Renco izvoli. Dobar dan poštovani slušatelji, evo kao što ste već čuli danas raspravljamo o zakonu protiv govora mržnje, no smatram da bi prvo trebalo definirati govor mržnje i kako bi taj model zakona uopće izgledao jer u današnjem društvu pojam govor mržnje je toliko arbitraran gdje svako misli da je nešto govor mržnje, a niko zapravo ne zna šta je govor mržnje. Pa govor mržnje je u pravnoj teoriji vrsta napadačkog govora kojim se šire, potiču ili opravdavaju mržnja, nesnošljivost i predrasude ili se poziva i potiče na nasilje ili diskriminaciju protiv određenih ranjivih društvenih skupina, to jest manjina. I nadalje, ovaj zakon bi kažnjavao platforme tipa Facebook, Twitter i portale s vijestima e, zbog omogućivanja širenja govora mržnje ako ga oni ne bi skinuli sa svojih stranica u određenom roku, a ne bi kažnjavao pojedince koje ti, taj govor mržnje zapravo postavljaju na te portale i stranice. I takav model zakona već je u provedbi u Njemačkoj pod nazivom NetzDG, i sad ću ja iznijeti svoje argumente e, da govor mržnje ne spada u slobodu govora i da govor mržnje spriječava zapravo sve konstruktivne rasprave. E, prvo bi bilo da govor mržnje ne, ne spada u slobodu govora, zato što slobode pojedinca sežu do granice gdje ugrožavaju slobode drugih. Jer kod govora mržnje dolazi do toga gdje se druga osoba zapravo boji šta reći jer ju je strah da će e, prijetnji izrugivanja na temelju nečega šta jesu to bi bilo isto kao da pokušavamo opravdavati ubojstvo time da je to sloboda čovjekovog djelovanja, ali čovjekovo djelovanje je ograničeno činom zadire u tuđe slobode i tuđi, tuđe egzistenciju. E, nadalje, tu se događa da govor mržnje zapravo gasi sve konstruktivne rasprave, jer koliko ste puta ušli u komentar na neki članak, na, u komentare na članku na Facebooku i vidjeli da zapravo nema jedan komentar koji se tiče članka, nego samo komentari koji su antisemitskog sadržaja gdje vrijeđaju nekoga zbog e, rase, zbog seksualne orijentacije, zbog vjere, nadalje i čak vrijeđaju samo, samo ženu ako pokušava išta reći na taj komentar zbog toga što je žena. Dakle, ljudi se ljudsko mišljenje se rangira po nečemu što oni jesu, umjesto po vrijednosti tog argumenta koji su oni iznijeli. I time se zatvara zapravo svaka konstruktivna rasprava, jer se ta tema uopće ne obrađuje u komentarima, nego se obrađuje ko je šta, kome je ko šta, više se fokusira na to što je netko na, na šta ta osoba ne može utjecati, nego na šta je ta osoba rekla. I onda to dolazi do toga da se zatvaraju sve konstruktivne rasprave jer je osobu uopće strah iznijeti svoje mišljenje na neki članak ili na neku objavu ili na nešto zato što boji se da će ljudi izrugat zbog nečega što je, ali ne samo izrugat, nego tu se događa i prijetnje, dolazi do prijetnji smrću na osnovu nečije egzistencije općenite, zato što je neko iz druge nacionalne manjine, zato što je neko druge seksualne orijentacije, zato što je neko druge rase, zato što je neko druge državnosti i time zapravo se ne dolazi do nikakvih konstruktivnih rješenja tih problema koji su izneseni u tim člancima, nego zapravo dolazi samo do međusobne mržnje ljudi na temelju nečega na što ljudi ne mogu utjecati i ne dolazimo do nikakvih konstruktivnih rješenja, velikih problema, a ovaj zakon bi rješio tako da bi e, te platforme bile prisiljene filtrirati sve te komentare, gdje bi isfiltrirali taj govor mržnje, gdje bi dolazilo do više konstruktivnih komentara i vjerojatno, vjerojatnijeg rješavanja tog problema ili zapravo konstruktivnije rasprave gdje bi mogli čak i nešto zaključiti na temu tog problema, a ne samo zaključiti koje koje rase. Hvala, to bi bilo to od mene. Zahvaljujemo Rencu na njegovome govoru i sad je vrijeme za prvu damu danas. Argumente protiv uvođenja samoga e, zakona o suzbijanju govora mržnje na internetu će iznijeti Veronika, također studentica Pravnog fakulteta u Splitu, pa Veronika izvodi. Dobro večer, dragi slušatelji. Prvenstveno govorit ću vam o, o dva problema s kojima ćemo se susresti e, prilikom uvođenja ovakvog zakona. Prvo, kako će doći do prekomjernog filtriranja, komentara i e, te, o tom, te o već postojećim zakonima kako se njih treba bolje provoditi, a ne samo e, donositi nove zakone. E, pod jedan, svima je teško definirati što je to u biti govor mržnje i što bi spadalo u takvu skupinu. Među, a u ovom kontekstu u medijskim kompanijama još će biti teže interpretirati što je to govor mržnje, a što nije. E, pogotovo zbog velikih kazni i kratkog roka uklanjanja e, takvih komentara. To sve skupa će doći samo do prekomjernog filtriranja i uklanjanja komentara i neželjene cenzure da bi se izbjegle takve kazne, te će doći da, do situacije gdje će te kompanije i te platforme puvat na ladno. Eh, u principu desit će se situacija gdje jedan profil ili jedna stranica eh, makar i ne kaže nešto što bi se spadalo, što bi spadalo u govor mržnje, eh, ta platforma će ukinuti cijelu tu, cijelu tu stranicu samo iz razloga da ne bi slučajno dobila kaznu od 50 milijuna eura. Nisu to <laughs> stvari za zezanci, lakše njima omakniti jedan takav profil ili stranicu nego da se zeza sa tužbama i kaznama. E, na ovaj način se samo dopušta organizacijama koje nisu pravne da odlučuju u pitanjima što je pravedno, a što ne i u tome ih e, ne potiče sama pravda, već financije kao što sam navela. Takvo pitanje ne bi trebalo biti u njihovim rukama, već u rukama, vladavine prava i pravde. Prvi, e, također ovo predstavlja prvi korak prema cenzuri medija i same opozicije, što će na kraju dovesti do toga da sve vijesti koje nisu podobne će se u principu brisati. E, nadalje ću vam govoriti kako Mislim, Hrvatski kazneni zakon već predviđa određene sankcije za pretnje uvrede i to između 3 mjeseca i 3 godine čak zatvora uz sankcije i u cijelom zakonu je čak i detaljno e, uključeno koji će to, što to spada pod e, određene govore mržnje i omalovažavanja manjina, ali se te odredbe slabo primjenjuju u praksi i to je najveći problem. Prvenstveno, ako odlučimo e, donijeti taj zakon, tko nam garantira da će se taj novi zakon provoditi kad se već postojeći zakoni e, ne provode, što se sve skupa nadovezuje na to da će novi zakon ako se donese samo arbitrarno koristiti e, zamicanje tih političkih opozicija i nepodobnih stranaka, ljudi i tako dalje i trebalo bi umjesto pleto kopiranja tuđeg zakona u principu je potrebno prvenstveno uložiti više napora da se sami postojeći zakoni primjenjuju dosljedno i pravedno. Hvala i do slušanja. Zahvaljujemo Veronike na njerove govoru i time završavamo s prvi dijelom emisije, a sada je cijeljeni slušatelji vrijeme za jednu kratku glazbenu stanku, nakon čega nas čekaju još dva zanimljiva govora, pa se čujemo nakon. children ti to govoriš? O čemu pričaš? Nema pojma. Aj, aj, aj, čao, aj, čao. Aj, ti dok ti, budeš, ma daj, aj. Debata u Eteru na Radio Kampusu. Cijeljeni slušatelji, vraćamo se u debatu u Eteru nakon glazbene stanke. Sad je vrijeme za još jednu curu, sada će Damira iznositi argumente za uvođenje navedene kontrole, pa da bi razvodili. Znači da bi mogli imati um, nijansiranu raspravu o ovoj samoj zabrani, bitno je da zapravo shvatimo koliko destruktivan govor mržnje može biti i zapravo koja je poanta govora mržnje e, i koja poruka se šalje svaki put kada je on korišten. E, znači smatramo da je govor mržnje uvijek diskriminatoran govor. Da, njegova, e, da njegov pravi naum je ušutkati, zaštašiti i segregirati članove društva čisto na temelju onoga što, načina koji smo već prije definirali sam govor mržnje, a to je najčešće um, rasna pripadnost, vjeroispovijest, spolna, spol, seksualna orientacija itd. itd. Problem, jedan od najvećih opasnosti samog govora mržnje je činjenica što e, njime se perpetualiziraju dvije stvari, a to je dehumanizacija žrtve, e, drugo i demonizacija te iste žrtve. Znači, ono, poruka koju govor mržnje šalje je da neki ljudi na temelju onoga što oni jesu su drugačiji. E, da su drugačiji na načine koji ih čini nekako moralno defekt, defektnim, da ih e, čini drugačijima e, na način gdje oni ne zavređuju biti u potpunosti ljudi na isti način kao što većinsko društvo zavređuje. Ono što se dešava je da se, da se tim govorom negira njihovo pravo na jednakost i njihovo pravo, pravo na ravnopravnost. A druga stvar spomenuta koja se dešava je se, da se dešava demonizacija što znači da se te ljude e, predstavlja kao prijetnja čisto zbog onoga što oni jesu. Primjerice toga možemo vidjeti kada postoje velike tajne zavjere o tome kako židovi vladaju svijetom i tako dalje i tako dalje. U trenucima kada se ljudi za koje ne smatram u potpunosti da su ljudi i ne, zavrjeđuju za i ne u potpunosti time isti tretman, još doda e, negativna asocijacija da su i opasni za nas, onda vidi, te da se moramo protiv njih boriti, onda vidimo točno kako ovaj, ovo što se može vidjeti samo kao govor ili iznošenje svoga mišljenja, zapravo e, je poziv E, e, da se, da se ljude napada, da ih se zlostavlja e, čisto zbog onoga čisto zbog onoga što nije što mi smatram da je u potpunosti neprihvatljivo u bilo kojem civiliziranom društvu. Što se, što se tiče kritike da bi se ovaj zakon mogao koristiti kao supresiju političkih neistomišljenika, te da bi to do neke postapokaliptične or, orvelijanske budućnosti, moramo napomenuti da moram pomenuti da ovaj zakon je u potpunosti u, u skladu sa Europskim sudom za ljudska prava koji tvrdi da slobodno izražavanje se ne odnosi, e, se ne odnosi samo informacije e, kojima smo mi kao društvo e, blagonakloni ili one koje se smatraju nevažnim i neškodljivim, već da sloboda izražavanja mora uključivati i sve one misli i ideje za koje smatramo da vređaju, šokiraju ili uznemiravaju i tako dalje. I s time se apsolutno slažemo i, i apsolutno isto e, uvjerenje ostaje e, i provedba istog također ostaje nevažno o tome e, odlučimo li mi provesti ovaj zakon ili ne izražavanje mržnje prema određenim idejama i praksama svojih političkih protivnika ili protiv stanja u državi i tako dalje i dalje u potpunosti spada pod slobodni govor i kao takav je veoma jasno razlik, veoma jasno podijeljeno od e, samog govora mržnje. Ako postoje ikakve brige da će, e, da će se, da će se zapravo unatoč Uh, unatoč distinkciji dešavati um, ušutkavanje političkih protivnika, e onda se tada radi o a, autoritativnim tendencijama same države koja odlučuje, eh, koja onemogućiti i kakav politički diskurs, a nije zapravo uopće pitanje trebamo li mi ili ne trebamo li tolerirati govor mržnje, to jest trebali li uopće govor mržnje dati platformu. Um, i e, e, zadnja stvar koja zapravo čini ovu diskusijom relevantnijom e, u trenutno cijenu nego ikad je sama činjenica radikalizacije i širenja ovih ideja koje promoviraju netrpeljivost i mržnju prema određenim osjetljivim skupinama društva a to je sama činjenica da ovaj novi ideološki rat Um, se vodi primarno na internetu, gdje način na koji ove sve nove takozvane alternativne desnice ili neonacističke uh, grupe uh, se gdje oni kupljaju su internet, mjesta gdje oni organiziraju uh, svoja djelovanja, mjesta gdje oni rekrutiraju i pokušavaju radikalizirati um, mladež jest upravo internet. Um, E, e, tako da najefektivniji način za zapravo suzbijanje ove jako stvarne prijetnje e, jest, jest onemogućavanjem ovim idejama da zapravo imaju platformu te da se one te da se one šire jer smatramo da upravo širenje ovakvih netolerantnih ideja je zapravo jedna od najvećih opasnosti i za demokratski proces, i za ljudska prava, i za čitavu društvenu stabilnost kao takvu. Zahvaljujemo Damiri na njenome govoru i vrijeme za zadnji govor danas. E, Ivan Božo Zec, još jedan student pravnog fakulteta će istaknuti razloge protiv uvođenja samoga zakona, pa Ivana izvoli. Dobra večer. Za početak želio bi se osvrnuti na sami zakon, odnosno kako bi se njegova primjena u praksi trebala odvijati, te ću naglasiti zašto, zašto taj zakon neće neće biti baš onako kako je zamišljen, te ću zapravo objasniti kako je ovaj zakon, predloženi zakon, zapravo prvi korak na kojem se može ograničiti sloboda pojedinca koji pojedinac danas danas uživa. Dakle, ukoliko ćemo sada krenuti i zabranjivati govor mržnje, ako ćemo kažnjavati platforme na kojima se iskaziva govor mržnje, pa vrlo lako možemo zamisliti da se u doglednoj budućnosti počne kažnjavati i osobe koje su osumnjičene za govor mržnje na takvim platformama, kao i da se ograničavaju neke druge građanske slobode poput e, slobode na vlastito mišljenje ili slobode e, govora. Tako da e, smatramo da je ovaj zakon sam po sebi loš, a isto tako da bi mogao biti prvi korak ka određenoj diktaturi u kojoj možemo zamisliti gubitak određenih građanskih sloboda. Dakle, ovaj zakon je zamišljen kao zakon koji koji bi e, kažnjavao platforme ukoliko bi e, se na tim platformama našao govor mržnje. A te platforme će zbog toga morati razvijati određene algoritme bi, e, kojima bi se takav govor mržnje unaprijed brisao, odnosno ne bi se mogao, ne bi se mogao uopće niti naći na, na takvim platformama. Te stoga mi smatramo da E, da će to dovesti do e, negativnih posljedica. Na primjer, e, ti algoritmi jednostavno neće moći biti dovoljno dobri da razumiju što je pisac htio reći, odnosno oni će biti preagresivni, čak i za govore koje, koje ne sadržavaju elemente E, govora mržnje jednostavno će biti obrisani isključivo iz mjera predostrožnosti. Jel? primjer platforma poput Facebooka, njima je jednostavno lakše obrisati neku možda upitnu objavu nego riskirati sa mogućim plaćanjima visoke kazne. Te stoga ovaj zakon jednostavno neće biti neće biti kvalitetan i zbog toga mi ga želimo, mi ga ne želimo vidjeti u primjeni. Isto tako ovaj zakon će sigurno biti orijentiran i na lažne vijesti koje se isto tako često pojavljuju u, na internetu i na platformama poput Facebooka. Dakle, lažne vijesti će isto tako biti jedan ključan aspekt u ovome zakonu. Te stoga država bi stekla moć da pod krinkom lažne vijesti jednostavno briše određene objave koje su eto možda suprotne sa onim stavovima koje ona zastupa. Pa čak i ako nisu govor mržnje. Dakle, ako nije zadovoljen kriterij govor mržnje, oni se jednostavno mogu opravdati reći pa eto ta vijest nije dovoljno provjerena, ona je možda lažna i stoga mi ćemo je izbrisati. I dakle upravo zbog toga, zbog prevelike mogućnosti zlouporabe takvog zakona mi ga jednostavno ne možemo, ne možemo podržati. E, I Sada bih želio pričati o svrsi zakona i o postojanju druge mogućnosti. Dakle, svrha ovog zakona bi bila zabraniti e, govor mržnje e, nad nekim ranjivim skupinama. Dakle, ne bi se zapravo uhvatili u koštac sa samim problemom, a to je sa mržnjom prema određenim skupinama ljudi, nego bi jednostavno samo pokušali zabraniti govor mržnje. A mi zapravo predlažemo nešto drugo, a to je da se kroz edukaciju e, smanji općenito mržnja u društvu, tako da nakon smanjenja postotka mržnje u društvu više nećemo imati potrebe se baviti govorom mržnje. Dakle, mi se želimo e, uhvatiti u koštac problemom, a ne probleme poput, poput vlade koja predlože, predlaže ovakav zakon, jednostavno probleme e, gurnuti pod pod tepih. Dakle, e, mi želimo educirati ljude da, da budu tolerantniji, ali isto tako da razvijaju vlastito mišljenje, da shvate da postoje drugačiji ljudi od njih u društvu i da e, pripaze na svoje postupke na način da shvate da možda sa svojim nekakvim nepromišljenim izjavama mogu nanijeti psihičke boli e, drugim skupinama ljudi. Znači čisto da se zamisle sebe u njihovoj koži. Isto tako im ne želimo nametnuti što da misle, ali im samo želimo reći pripazite što govorite jer vjerovatno ne želite povrijediti drugu, drugu osobu. Ali isto tako ako se ta osoba i dalje ne slaže sa određenim temama, jednostavno neka njihovi govori, odnosno argumenti budu konstruktivni, kritički i jednostavno na taj način ćemo doći do nekakve, do nekakve promjene na bolje u društvo. I tako smo cijeljeni slušatelji govor po govor stigli do kraja još jedne debate u Eter. U današnjoj raspravi ste u konačnici mogli poslušati koji su zapravo štetni aspekti, što je uopće govor mržnje, koji su štetni aspekti govora mržnje Isto tako ste mogli čuti koji su zapravo aspekti navedenog zakona, odnosno jesu li, je li ovo pravi način za suzbijanje govora mržnje, postoje li neki drugi načini i u konačnici je li nam cilj boriti se protiv same mržnje koja uzrokuje navedeni govor mržnje ili samo staviti pod tepih, pod tepih govor i smatrati da je problem riješen. Na kraju dana na vama je da donesete vlastite zaključke je li navedeni zakon ispravan, treba li nam ovakav, e, ovakav oblik kontrole, ovakav oblik brisanja komentara od strane društvenih medija. Jesu li ti društveni mediji upravo ti koji bi trebali vršiti tu kontrolu ili je navedeno ipak na državi, državi da radi, a s druge strane ukoliko bismo državi propustili navedenu moć, bili država tu moć koristila isključivo za e, suzbijanje govora mržnje ili za provođenje nekakvih vlastitih interesa i za cenzuru medija. Moje ime je Zvonimir Kuzmanić, zahvaljujem vam na slušanju i e, ostanite uz Radio Kampus. Osječke ravnice do Riječke uzbrdice. Nima Splita do spreta, aj, piži Ne, ne bi tako rekli, hoćemo do grada.